uh, mugimendu bat hasi zuten eh, ekainaren uh, astapen astapenean zenta hor bisitak muristuak izan dira. Jakin behar da hor duela urte batzu negoziatua izan zela presoekin eta seinidekin ere, zenta izan ginen uh, zuzendarian ikusterat, lortu ginoen uh, badira bisita simpliak eta dobliak. Eta normalki hor Florimiro zen hiru aldiz astean joiten altzira bisitarat baina jakinez gu urunetik diten eta beti haste buruetan, zen kasu gehienetan haste buruetan, uh, eh, lortu ginoen bisita doblia ukaitia larun batetan. Larun batetan edo ostirara ratxaldetan. Eta hor, uh, eh, gauzako kertzen ari dira hor flujin, eta hor, pentsatzen dugu, badela zuzendariaren erresponsabilitatea hondi bat, eta hor nahi dituzte, edo nahi eta egin, egin dituzte, kendu dituzte bisita doble horiek. Bere hartura dela ere, hortaz uh, kupatzia eta galde egiten dute bere intervenzio. Eta gutunean berri zer egiten dute uh, aipatzen dituzte kilometroak, eta aipatzen dute ere nola um, aldi bat hastean joiteko, uh, famili bako txaren zat, kasik mila seiuntabero goita euro behar dira hilabetero eta hori gutxi gora bera hori da me, eta famili guzientzat, eh? Parisera joaiteko edo besteriko batetarat joaiteko. Horezat, eh, pentsatzen alden bezala, bisita horiek biziki importanta eh, dira. Zenta, eh, ahemana, txiki atxikitzeko hori behar ezkoa da. Hora hori da haien galdera. Eta hor egun bada bat eh, flori gizzen, baina eh, beste presoan uh, eh, gauza horiek, uh, kasik denetan gauza horiek lortu ditugu. Eta pentsatzen ginuen hor bisitarena arena, beti dani kompondua izan entzela. Eta hor berriz, debroa jatzartzen da.